diren aldaketak alde batetik eh, eh langileei eh, enpresaren akordioen bitartez eh, inposatzen alzaie haste bat opor hartzea. Esaten digute konfinamendu ez dela eh, opor denbora bat, baina hala ere enpresan nahi badute opor bezala konsideratua izaten aldela, hori bat bigarrena lan egunea normalki amar ordu arte lan egiten alzela, alzela nahi dute hori pasatu amabi ordu arte uh, lan egiteko aukera. Bi lan egunen arteko pausa ere normalki amaika ordu direla ba hori pasadute bederatzi ordura eta hori guztia iruditzen zaigu ez dela onargarria eta leno ipatutako bezala. E, gehi ordu aste batean lan egitea posibilitatea, ez eh, dela on e, eh, langilentzat ez orain ez e, eh, krisioni aurre egiteko, baina baita ere aurrera begira <laughs> datoren asteetan langile okiruro gehiago du lan eginez erotuko dira eta tagaisutuko dira gehiago. Zuriduriko, mementu untan, denek etxan egon beharko gineateke? Nik ez dut esaten denak egon behar garenik, eh? gira behar beharrezko zerbitzuak behar direla eta berizikio osasun gintzan agita garbi, baina badira enpresa batzuk ez dira behar behar ezkoak, eh? momentu honetan egazkinak sortzea, edo lusuzko eh, ezakuak, edo alkiak, edo, edo olako enpresek ez dute bortxaz eh, lan behar. Eh, haiek ari dira edan zuten haien interes ekonomikoei, eta eta honen bitartez gure osasuna eta gure e, bizi balintzak okertzen dituzte, beraz ez da unargarria, eta beraz behar beharrezkoak ez diren enpresak guztiak, itxiak egon beharko direla, gure ustez e, eh, produksioa e, eh, beharrez dena, bertan bera gelditu behar dela, eta lehentasuna gure osasuna eman behar dugula, eta beharrezkoak diren entresei begirako neurriak hartu behar ditugula, eta hortan bai indartuz eta segurtatuz, eh, lanena juten diren lan, langile guztiak dituztela behar dituzten e, izan maskoak, eskoa garbitzeko, distentziak, ba, behar diren neurri, neurri guztiak e, segurtatuak izaitea, zenta momentu honetan eta nola gauzak ez diren argi, la ba, enpresa batek irekitzen aldu, bada ez dagoela inor kontrolatzeko ze balintzetan diren langileak, esaten da bai egiten dela baina gero realitatean ez dela egiten, eh, behar dugu esigitu eh, behar ezkoak ez diren sektore eta enpresa guztiak bertan bera gelditzea eta eta lan, langile horiek etxean gelditzea eguneko egun pagatua eh, aukera badagolako. Hor momentu duntan, lab sindikatuaren lana, zertan da? Zer da zuen esku langileak gileak eh, laguntzeko? Eh, gu ari gira saiatzen eh, Euskal Herriko egoeraren mapa prestatzen, hortan ari gira azken egun hauetan eta ari gira gure delegatuen bitartez informazioa bilatzen ze egoeretan diren eta horregatik ere telefonoa, labeko telefonoa utzi dugu nahiz eta gure bulekoak itxita izan, ba saiatzen ari gira erantzuten diren galdera guztiei, pentsatzen dugu eh, orain arte langileak ez dute bortsaz ikusi, baina datorren egunetan jasoko ituztea egien eh, soldatak eta haien eh, paga pagafitxak eta horti goiti izango ditugula galdera asko e, erantzuteko, beraz e, nire ustez hortan kokatu behar dugu gure lentasuna langilei erantzutea, eta bereziki e, isolatuak diren langilei begira, eta enpresa ertainetan dietan badutela aukera antolatzeko eta delegatuak izateko, baina enpresa txiki txikietan giren langilei begira ere erantzun behar dugu, ezin ditugu abandonatu, eta guretzat eh, horiei eh, begira gure lentasunako katuko dugu, eta eta ikusiko ze, ze ateratzen aldugu nortik, baina eh, importantea dela langilei erantzutea eta behar diren informazio guztiek irarastea langile guztien.